Camila Vera estis mexica verquistino, eduquisto cae componistino nascita in la mexica substato Hidalgo. Unue, si aperis en la literatura mondo jesia dudexepa iar agio, quiam si iam estas edziniginta al Felipe Perez Soto. Tiam, Si estis nomita la poetino de Tulancingo, Hidalga urbo en quiu si nascigis. Ec la poeto Roman Ávila aperigis poemon dedicitan al Camila Vera de Pérez. Paralele al sia poet vercado, si ferigis instruistino cae malfermis educan catolican instituton por knabinoi ca iunulinoi, ciu dum iaroi publicigis annonsoin ca reclamoin en la urba gazetaro. Multan iaro imposti in tiu ci instituto si e comensis doni lezionoin de piano ludado ca solfeggio. Tridec unu iaragia si vidvinigis cae montris sian malgioion, solezon, cae malfelicion en poemo Melancolio, cion si publicigis en la gazeto El Republicano. Dum la paso de la iaroi, aliai poemoi de Camila Vera estis publicigitai de la loca gazetaro, ciel alla concipigio de Maria, aperinta en virina albumo, grava Mexica illustrita gazeto, cae la poemo heimo ce la gazeto La Mexica Virino. Ciel signorino Doña Camila Vera de Pérez, eminenta America Verquistino, aperis novaggio en gazeto pri sia voiaggio al Europo. Sii visitis Parizon cae havis la intensum esti ricevita de la papo cae tiam eldoni libron de voyage imprezoi. Si etzinigis duan foion al primitivo Azorei, eble hispano nascidinta in Oviedo cae migrinta al Mexic urbo. Per sia nova etzinigenta nomo, si annonsis cae ofertis musica in classon en sia instituto music instruisto Camila Vera de Azorei. Citiu anonzo estis la sola mencio de la rilato de Camila Vera cun la musico, quio eble povus indiki che sia musica agado disvolvigis nur private. Si havis activan feminisman agadon ce la Societo por la Protecto de Virinoi, en quies solena inaugura ceremonio, si proponis poesian vercon, cae si publicigis sian plei faman poemon titolitan Feminismo. Plie, si aperigis longan cae doloran poemon pri disigio titolita post cae eldonis libron poesion. Oni verquis plurain alineoin prisia literatura vercado, tamen malmulte au nenio existas prisia musica agado. Almenau atingas nin malgranda danzo titolita Adiau, origine eldonita de Schirmer, qui es copyrighto indicas la daton 1891. Sube videblas la presentado de mexicai componistinoi de la XIX cae XX iarcentoi en la antiqua chef episcopa palazzo de Mexic urbo, qui es unua pezzo estas ad de Camila Vera.